Я б тепер по всьому вчила людей любити, не бавитися, не імітувати пристрасті й драми, не розігрувати одне перед одним циркові вистави, а любити. Хм, ніби я знаю, як це любити. Знаю, коли б мені сказали одною фразою визначити суть кохання я б, не вагаючись, відповіла воно в бережливому ставленні одне до одного. Хоча, мабуть, ні. Бережливо можна ставитися навіть до чужої людини, з чемності, з розуміння. А яка вже там бережливість, коли серце штурмить десятибально? а голова ходить окремо від тулуба. Ні, я б ніколи не навчила людей любити, бо сама цього не вмію. Я загнала в себе, як рашпіль, всю цю каламуть і виправдовую її порожнім словом кохання. А рашпіль іржавий. 3 грудня цього року. Коли б у мене був чоловік, я давно забула би смак оцього піла, яке п'ю роками, і ніяк не нап'юся. Але чому я вважаю, що в мене нема чоловіка, коли ось є один незмінний на відстані? нечастий мій гість, але ж є, іншого не хочу, іншого не маю. То хіба він не чоловік? Та інший був би радий, що має таку вірну дружину, не домагаючись її вірності. А що нещасний гість, е, то, Боже мій, а коли він був би космонавтом чи розвідником нелегалом? Отож бо, дурниці, казали мої бабуня, дурний спить, дурне снить, дурне говорить. І ще сьогодні вночі. Коли б у мене були діти. Ах, діти, навіщо я зробила аборт? Я не запитала його, батька. Більше того, я йому не сказала нічого, наперед знаючи реакцію. Ні, я не знала можливої реакції та боялася його можливого боягузтва. Він не зміг би легально визнавати свою дитину, а я б не змогла виховувати безбатченка. Хоча, якщо подумати, всі діти ростуть безбатченками, навіть при живих і легальних батьках. Єдиний їм батько завжди мати. Але це було так давно, якою я була молодою і дурною. От дурепа, якою ж це я була молодою кілька років тому. А таки молодою, жінка, котра понесла, молодше від усіх молодих разом узятих. Тепер у мене росло б гарньоня дитятко, син чи донька, і я, напевно, б давно позбулася цього невідступного привиду, який так безжалісно мордує мене із року в рік, із року в рік, і не видно кінця моїй муці. А тепер чоловік, якого я покарала безбатьківством, абортує і мене зі свого життя. І я розумію, що